اوليا يوتي baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam da'wa yetu da'wa ya ahli sunna wal jamaa imejengwa katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tauhid ndiyo kitu cha kwanza katika dini na tauhid ndio kitu cha mwisho katika dini ndiyo maana muislamu anaingia katika uislamu kwa kusema la ilaha illa Allah na pia vile vile unapoelekea akhira mtume ametufundisha kwa kusema man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna yule ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah mtu huyo ataingia peponi kwa sababu hiyo basi sisi tuliumbwa kwa ajili ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala liajlihi khuliqatil khaliqa kwa ajili ya neno hilo viumbe wameumbwa wa ursilatil kutub au arusul mitume ilipelekwa kwa ajili ya jambo hilo wa unzilatil kutub na vitabu vililetwa kwa ajili ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na umma pia vile vile ulifarikishwa kuambiwa huyu ni mu'min na huyu ni kafir kwa sababu ya neno hilo na tukisoma ayati mbalimbali tunaona kwamba mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamepelekwa kwa ajili ya jambo hilo kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah mtukufu kwenye kitabu chake wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut hakika tumepeleka sisi katika kila umma kila zama mtume ili watu wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wajiepushe na tawuti msingi huu ambao ulianzwa mwanzo kabisa na babu yetu Nuh alayhi salatu wassalam kwa sababu yeye ndio mtume wa mwanzo kupelekwa kuwalingania watu jambo hili kwa nini Nuhu anaitwa ni mtume wa mwanzo kwa sababu baina ya Adam mpaka nuhu ilikuwa watu hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala na imepita karne kumi miaka elfu moja katika sahihi al-Bukhari Ibn Abbas anaeleza ya kwamba baina Nuhu wa Adam 10 qurun kati ya Nuhu na Adam kulikuwa ni karne kumi kulluhum watu wote hao la yushrikuna billah walikuwa hawamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka shetani akawapuliza kwa wao kuna baadhi ya watu wakatengeneza masanamu ya watu wema waliotangulia wakaweka yale masanamu yao lakini sio kwa ajili ya kuyabudu ah walitengeneza kwamba hapo nyuma kulikuwa na mtu mwema wakamtengenezea sanamu kama hii leo kuna watu wanatengeneza masanamu tukaambiwa kwamba hili ni sanamu la mtakatifu fulani hili sanamu la mtu fulani sasa wao pia walitengeneza sanamu watu wasiojua baadaye wakaja wakawa wanaliabudu lile sanamu wakaiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala wakenda katika kuliabudu sanamu ndiyo pale Nuh alayhi salatu wasalam akapelekwa kwao akawaambia ah tukupeleka uwarudishe wao katika misimamo ya sawa katika msimamo wa haki Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza habari za Nuhu katika kitabu chake kwa uwazi kabisa katika sura mbalimbali kwanza imekuja sura kamili inaitwa suratu nuh kadhalika ukisoma shuara ukisoma al-a'raf ukisoma al-anbiya ukisoma al-ankabut habari za nuhu zimeelezwa kwa uwazi sana na sisi tutaelezea kidogo katika habari zake Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr hakika sisi tulimpeleka nuhu kwa jamaa zake nuhu akasema enyi jamaa zangu muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala ma lakum min ilahin ghayr hamna Mungu nyinyi isipokuwa yeye inni akhafu alaikum adhaba yaumin adhim hakika mimi ninaogopa kwenu nyinyi adhabu ya siku ya kiyama adhabu kubwa qala almala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin lakini watu wake katika baadhi jamaa zake wakasema hakika sisi wewe tunakuona upo katika upotovu wa wazi yani sisi kuabudu haya masanamu watu wakubwa unatuona sisi tumepotea hakika wewe tunakuona katika upotovu wa wazi kabisa qala ya qaumi laysa bi dalal walakinni rasulun min rabbil alamin kaambia yeye jamaa zangu mimi si mpotovu lakini mimi nitokae kwa bwana wa viumbe wote ubalighukum risalati rabbi nawafikishia ujumbe kutoka kwa Mola wangu wa ansahu lakum nawapa nasaha nyinyi na mimi ninayajua yale ambayo nyinyi hamuyajua kwa hiyo kwa nuhu ikapita nasaha na hadha sha'nu ar-rasul an yakuna muballighan fasihan nasihan aliman billah na hilo ndiyo jambo la mtume sala sallam kuwa yeye ni mwenye umfikishaji tena ni fasaha eh ni mwenye kutoa nasaha mwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala lakini wale watu walikaidi kabisa watu wa nabii Nuh ikawa Nuh anawalingania ikawa wao hawataki kisha nabii Nuh kwa muda wote aliokaa akaamua mshtaki Mola wake kwamba hawa jamaa zangu mimi nimekaa nao miaka yote nawalingania fi tilka almudda atawila muda mrefu sana nikiwapiga aya zinanirudia mimi mwenyewe hawataki kusikia watu hawa kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kwa kusema walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama hakika sisi tulimpeleka nuhu kwa jamaa zake akakaa kwao wao miaka elfu moja kasoro 50 fa akhadhahum tufan wa hum zalimun wakachukuliwa na mafuriko na hali ya kuwa wao ni wenye kujidhulumu nafsi zao miaka elfu moja kasoro hamsini hiyo ni miaka ya ulinganizi peke yake piga aya za urudi waambie maneno ah, hawataki Nabii Nuh akatumia mbinu mbalimbali kuwanasihi jamaa zake akaanza kuwanasihi kwa siri akawanasihi kwa dhahiri kisha akawa anachanganya kwa siri na dhahiri kuwanasihi jamaa zake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza habari hizo kwenye Qur'an sio maneno ya pembeni akasema nuhu qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara e mola wangu hakika mimi nimewalingania jamaa zangu usiku na mchana kazi yangu mimi kuwalingania miaka mia tisa na hamsini na walingania wao tu kalimatu tauhid kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala falam yaziduhum du'ai illa firar haya maombi yangu na ulinganizi wangu haikuwazidishia wao isipokuwa kukimbia wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakika mimi kila mara ninapowaita na kuwalingania ili wasamehe wapate msamaha lakini wanajalia wanaweka katika masikio yao vidole hawataki kusikia wanaweka vidole hivi katika masikio yao wastagha udhiaba na wanajibugujika zile nguo hawataki kusikia na wakati mwingine nabii Nuh akiwalingania wao piga makelele <laughs> ili asisikizwe na watu lakini waasaru wakaendelea hivyo hivyo wakafanya kibri kufanya kibri thumma inni da'awtuhum jihad kisha mimi nilikuwa nikiwalingania katika sehemu za wazi thumma inni a'lantu lahum kisha mimi nilikuwa nikiwatangazia wao wa asraktu lahum israra na kisha pia nikiwaambia kwa siri lakini hawataki watu hawa fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nikawaambia mtakieni msamaha Mola wenu hakika yeye ni ghaffar ni mwenye kusamehe watu innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum biamwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا haya zinaendelea nabii nuh anawaambia maneno watu wake lakini hawasikii viumbe ni wagumu kabisa ambao wametokea katika kipindi hicho ndugu zangu waislamu lakini haya yote yalikuwa nuh anawalingania wao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala waache kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wasiende kwenye mizimu kwenye makaburi kwenye masanamu kwenye matambiko na mambo mbalimbali ambayo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wakome na vitu hivyo lakini wao walikuwa hawakomi mpaka ikafikia aya mwisho mwisho wakawa wanasema waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala su'a'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wakawaambia wale watu wao kwamba wale makubwa mabwenyenye wanawaambia wale ndugu zao wengine hapana msiache miungu yenu nyinyi msimwache waddan msimwache suaa wala msimwache yaghutha na wala wala msimwache yauqa wa nasra pia vile vile msimwache na hayo ni masanamu walikuwa wakiaabudu wao ilikuwa hayo ni masanamu walikuwa wao wakiaabudu hayo masanamu ndugu zangu waislamu masanamu ni kitu kibaya sana na sanamu sio lazima lichongwe kuna masanamu mbalimbali matambiko makaburi na mingineyo haya yote ni masanamu kwa sababu ni vitu ambavyo vinamtoa muislamu katika njia ya sawa katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aridhii njia hiyo aqulu ma tasma'un wa billah الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ndugu zangu islam pamoja na mambo haya yote nabii nuh alayhi salatu wasalam akataka nusra kutoka kwa Mola wake kwa kuwa watu wake ni wagumu hawataki akamwambia ee Mola wangu ninisuru kwa sababu ya watu hawa ambao wanaudhulumu nafsi zao Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia tengeneza jahazi tengeneza jahazi hiki kisa nimekifupisha lakini akaambiwa nabii Nuh atengeneze jahazi ikawa nabii Nuh amekwenda katika sehemu za bahari kazi yake kutengeneza nini jahazi safina basi wale wakawa wanamchezea chere waambia sasa asbahta najara umekuwa fundi kapenta sasa umeacha dawa imekushinda sasa umekuwa fundi kapenta Nuh asema asubirini ah, basi ikawa yeye anatengeneza jahazi sasa kile anapotengeneza jahazi lipokamilika ikawa wale mabwana katika historia sasa inaelezwa wakawa wanatia kinyesi katika lile jahazi kinyesi tena hawataki kwenda kwenye vyoo makusudi wana pale kumuudhi nabii Nuh basi Allah subhanahu wa ta'ala akaleta ugonjwa kama ukurutu huo ukurutu huponi mpaka ujipake yale maji ambao wameenyia wao wenyewe kwenye jahazi ikawa dawa ndiyo hile sasa watu wanakimbia wanajipaka wanabona wanajipaka wanabona kiasi ambacho maviali waliyamaliza katika lile jahazi ikawa wengine wanakwenda kukwangua kabisa wakawa wanakwangua ili tu kwamba wapate ile dawa basi jahazi lilipokamilika Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia nabii Nuh alayhi salatu wassalam aya zimekuja kwa wingi lakini wahamalnahu ala dhati alwahi wa dusun tajri biayunina jazaan biman kana kufir asema jahazi alilitengeneza lilitengenezwa kwa mbao na misumari miaka hiyo ya kale litengenezwa jahazi hilo kwa mbao na misumari Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hivyo kwenye Qur'an wahamalnahu ala dhati alwahi wa dusir hakika tumemchukua nabii nuh kwenye jahazi lenye mbao na misumari ambalo lilikuwa linapita kwa ulinganizi wetu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu hud hatta idha jaa amruna wa farat an-nur qulna ihmil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man amana wama amana ma'ahu illa qalil Allah anasema katika kitabu chake tukamwambia ilipokuja sasa chemchem chemchem ilipoanza kutoka akamwambia ingia katika jahazi hilo na uchukue kila mbea mbili upande nayo katika jahazi hilo na watu wako isipokuwa wale watu ambao kauli tayari ishatangulia wale walioamini lakini hawakuamini isipokuwa watu wachache kwa maana nabii Nuh sasa akaanza kuchukua mbia mbili jahazi hilo wanaeleza watu wa tarehe lilikuwa na ghorofa tatu angalia utaalamu huo ghorofa tatu kwa hiyo nabii Nuh akaanza kupakiza vitu viwili viwili kwa maana kama usiji na usiji wa kike na wa kiume mwingizi kore wa kike na kore wa kiume mlamba wa kike mlamba wa kiume hivyo hivyo ng'ombe wa kike na ng'ombe wa dume hivyo hivyo ilikuwa watu ni wawili wawili kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kuonyesha maajabu yake na lao kwamba asingefanya hivyo asingepatikana barare wala mjusi wala ng'ombe wala mbuzi Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mafuriko mafuriko hayo yalienea duniani kote dunia yote ilijaa mafuriko urefu kabisa maji marefu kabisa na lile jahazi likachukuliwa likapelekwa juu kwa hiyo wanyama wote walikufa vizazi vyote vilikufa hakuna kizazi kilichobaki isipokuwa Nuhu na familia yake tu peke yake na ndiyo maana sisi babu yetu sisi ni Nuhu alayhi salatu wassalam kizazi cha nabii Adam kiliangamia chote Allah subhanahu wa ta'ala anasema waj'alna dhurriyatahu humul baqin tukakifanya kizazi cha Nuhu ndio kilichobaki akazaa watoto watatu alikwenda na watoto watatu kuna Yafi kuna Ham na kuna Sami hawa ndio tumetokana sisi hapa kuna Waarabu kuna wazungu wa Afrika na jamii nyingine tumetokana na watoto hawa watatu kila mmoja hapa baba yake anamjua kwa maana sisi tumetokana na ham wa Afrika na watu wa Sudan baba yetu sisi ni mmoja wazungu na waturuki wametokana na Yafith na Sam wametokana na Waarabu kwa sisi dunia imegawanyika katika viganja vitatu sehemu tatu lakini babu yetu sisi ni mmoja ni Nuh alayhi salatu wassalam sisi ni watoto wa nabii Nuh alayhi salatu wassalam kile kizazi cha, cha Adam ambacho kilikuwa akimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kiliondoka na wale ambao walikuja wakabadilika waliangamia na wanyama wote waliangamia kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema kwamba nabii Nuhu alimuweka miaka elfu moja isipokuwa hamsini wanaeleza kwamba ile miaka mia tisa na hamsini ilikuwa ni miaka ya tabu na ile miaka ya hamsini ilikuwa ni miaka ya raha kwa maana wanaeleza baadhi ya wanachuoni kwamba lile jahazi lilishuka baada ya miaka hamsini kila kitu hakuna Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza habari zake kwenye Qur'an kwa kweli habari ni nyingi Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia apande katika jahazi hilo kwa kusema bismillah na kufika kwake pia aseme bismillah wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wa nada ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya rkabbana wala takum ma'al kafirin Allah anaeleza sema jahazi hilo linakwenda mawimbi yao au wanakwenda nalo fi maujin kwenye mawimbi kama kaljibal mawimbi kama jabali wanada nuhu ibnahu nabii nuhu akamuita mwanawe wakana fi mazilin na alikuwa yeye ni mwenye kujitenga ya bunayya kabana ewe kijana wangu panda pamoja na sisi wala takum ma'al kafirin usiwe pamoja na makafiri huyo ni mtoto wa nne wa Nuh alayhi salatu wasalam ambaye alijitenga akasema mimi nitajikinga na jabali lile na maji Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia nabii Nuh akamwambia la asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fakana min al kijana yule akaenda na maji akawa ni wenye kuangamia kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaiambia ardhi ewe ardhi kunywa maji yako na ewe mbingu zijizuie maji yakapungua waghidha alma'u wa qudhiya al-amr maji yakapungua na jambo likamalizika ikawa hakuna jambo tena wastawat ala aljudi jahazi hilo likawa limetulia katika mlima wa judi ambao uko jaziratul arab waqila bu'dan liqaumi dhalimin ndugu zangu waislamu kwa kweli kuna mazingatio makubwa sana katika visa hivi vya manabii huwalingania watu jambo la kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa sisi tukizungumza hapa kwamba watu wasende kwenye mizimu wasende kwenye makaburi wasende hivi hawasikii wala hawaelewi hawasikii watu wao hawaelewi hawa kwa maana bado wanabaki kwenye mambo yao mpaka leo hii katika mji wetu huu wa Tanga kuna misikiti ambayo mbele yake kuna makaburi na watu wanayaadhimisha na leo hii pia vile vile kuna makaburi ambayo yamejengewa vibanda na watu wanakwenda kuomba haya ndio ambayo yalikuwa enza nabii Nuh na watu hawasikii lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana jeshi kubwa sana kwa kuweza kuiangamiza dunia na hakuna kitu chochote kilichotokea kwa maana akaianzisha tena upya kwa hiyo sisi pia inawezekana likatokea jambo hilo na ikawa sisi hatuna la kulifanya kujifanya hiyo mwanadamu alizingatia hilo amwogope Mola wake amsujudie Mola wake amwabudu Mola wake ukweli wa kumwabudu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun enyi enyi ambao mmeamini muogopeni Mola wenu ukweli wa kumwogopa na msife ili hali ya kuwa mnakufa na Uislamu kwa kalima ya la ilaha illa Allah ukimwona mtu anataka kufa usimuulize maji usimuulize chochote mwambie la ilaha illa Allah man kana akhiru kalamihi لا إله إلا الله دخل الجنة أقول ما تسمعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة